E aí, Clep, vamos preparar a próxima? Essa já foi, hein? <laughs> Primeiro eu vou pegar na sua mão. Se pá, pode rolar até um beijinho. Depois a gente vai pra casa. Vai que junto a gente embala. Até cê me dá <laughs> carinho. Eu não vou te machucar. Mas posso te fazer pirar de amor de amor, amor. Que nós tá tipo assim, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho. Asa do seu ex, ele perdeu você pra mim. Coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho. Asa do seu ex, hashtag perdeu pra mim. Coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho. Asa do seu ex, ele perdeu você pra mim coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho. Asa do seu ex, hashtag perdeu pra mim. Perdeu pra mim. Eu não vou te machucar, mas posso te fazer pirar de amor de amor, amor. Que nós tá tipo assim, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho. Asa do seu ex, ele perdeu você pra mim. Coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho. Asa do seu ex, hashtag perdeu pra mim. Coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho. Asa do seu ex, ele perdeu você pra mim. Coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho. Asa do seu ex, hashtag perdeu pra mim. Perdeu pra mim. Asa do seu ex, hashtag perdeu pra mim.